Kâri'a suresi Mekke'de indirilmiş olup 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. El-Kâri'atu mel-Kâri'ah Kâri'a Nedir o kâri'a? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ Kâria'yı, o kapıları döven ve dehşetiyle kalplere çarpan o kıyamet felaketini sen nereden bileceksin ki? يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ O gün insanlar uçuşan kelebekler gibi şuraya buraya fırlatılır. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ Dağlar atılmış yüne döner. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ Artık kimin tartıları ağır basarsa, memnun kalacağı bir hayata girer. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ Kimin tartıları da hafif gelirse, onun barınağı da haviye olur. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ Onun ne olduğunu bilir misin? Haviye bir ateştir. Kızgın mı kızgın?